Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeća mesela 347 kaže kejfe jehvi ile suđud, kako se odlazi na seždu, nakon što se vrati sa rukua, kako se ide na seždu. Zanimljivo, ovdje Nina spomenuo, ovdje u, kad se diže sa rukua, gdje ćeš s rukama, nije nam spomenuto to. A mi smo o tome već pričali, je tako? Jesmo pričali. Da je bilo od suneta, da ima šta da je od suneta, znači bilo ovdje spomenuto šta se radi s rukama, jer ovdje opisuje kako se klanja, tako dalje. Ali nećemo mi o tome, pa smo već o tome pričali. Šta? Jo, jo, ajde karni saudijski šeh, jest. Kaže, kejfe jehvile su džud. Kaže, kako se odlazi na, na seždu? Kaže, kane ida seđede vada rukbetihi kable jedihi. Kaže Allah, poslanik sallam sallam, kada bi otišao na seđdu, stavio bi koljena prije ruku. Spustio bi, pardon, spustio bi koljena prije ruku. Wa idha nehada refa'a jedihi kable rukbetihi. A kada bi se uh, dizao sa seđde, ustajao, sa, znači kada bi ustajao, kaže, e, refa adehi, prvo bi podigao ruke pa onda koljena, znači prvo bi podigao ruke pa koljena. Uh, zašto ovdje je bitno podigao ruke za koljena? Zato što imamo suprotno tome, da, bi se, da se na rukama osloniš, digneš koljena, pa onda ustaneš. kao što je došlo u hadisu. A ovdje spominje jedan od stavova. I vraća ga na ovaj hadis kod Ebu Dauda,